Allahun xhel-le ve ala falënderojmë vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, lëvdatat, bekimet e Allahut, qofshin mbi Muhammedin, aleyhi salatu wa salam, mbi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që e ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi sonte në takimin e radhës, në takimin e xhuzit 29 dhe deri më tani kemi arrit te surja Nuh. Kemi trajtuar ajetet e kësaj sureje dhe kemi ardh në fund që shpresoj sonte me lejen e Allahut të madhëruar ta përmbyllim trajtimin e surës Nuh. Kemi përmendur se kjo sure realisht trajton një tematikë Ajo është tema e Nuhit alayhis salam me popullin e tij. Problemet, devijimet, krizat që kalonte nëpër to populli i Nuhit alayhis salam dhe përpjekja e vazhdueshme, e sinqertë, këmbëngulja e tij për ta përmirësuar popullin dhe reagimi i popullit të Nuhit e që fatkeqësisht ishte një reagim mosmirënjohës dhe jo vlerësues për këtë sakrificë dhe këtë kontribut që Nuhi a.s. në vazhdimësi e jipte karshi popullit të vet. Kemi thënë se surën Nuh, dijetarët e kanë trajtuar si një lloj raporti për një punë shekullore të Nuhit a.s. karshi popullit të vet. Dhe këtu kemi një përshkrim me të vërtetë shumë interesant, shumë mbresëlënës, por edhe shumë dobiprurës, në lidhe me çështjen e të qenit produktiv, i dobishëm, të kesh rol përmirësues në shoqëri. Dhe se kjo nënkupton, realisht të përmledhen te ti disa, disa cilësi, nga më kryesoret, dituria, sinqeriteti, këmbëngulja, durimi, vetëmohimi e tjera. Nuhi alayhi salam ka përdorur mënyra të ndryshme dhe ka hapur tema të ndryshme që me gjithë këto ta bindë popullin e tij se ajo në çfarë janë ata është është e dëmshme. është e kotë, është realisht përbuzje për ta, nënçmim për ta. Dhe e tëra që ai ka kërkuar prej tyre është fa kultu staghfiru rabbakum. Ju thashë atyre kërkoni falje nga Zoti i juaj. Jeni mëkatar, kërkoni nga Zoti që është dhuruesi i begative, është krijuesi i juaj. Nuhi Alejhi Selam ja u ka përmendur edhe madhështinë e Allahut Xhelle ue Ala nga njëra anë, por edhe begatitë dhe mirësitë që Allahu Xhelle ue Ala ua jep në, në vazhdimësi. Nuhi Alejhi Selam në vazhdim tha, domethënë kur kërkoi nga ata që t'i binden Allahut dhe bëri atë pytjen Ma herët ju ka thonë se Allahu Xhelle ue Ala ju ka dhenë këto begati që nga aspekti i begative të joshen dhe të inkurajohen për madhërimin e Allahut dhe besimin e tij. Pastaj ka kaluar tek aspekti tjetër që ka të bëjë prapë me begatitë e Allahut, por që edhe këto begati shpërfaqin madhështinë e Allahut tebareke ue teala. Ndaj u ka thënë Palë, palë, kat, kat. Ne nuk i dimë këto. Sot nuk kanë arrit me i zbulu këto. Gjitha studimet që bëhen realisht janë mbrena qiellit të parë. Edhe kjo është mahnitëse. Përtej kësaj nuk dimë çfarë ka. E dimë që pejgamberi s.a.s. ka udhtu në Isra dhe Miraxh dhe posa ka fillu me kalu Pjesën e parë të qiellit ka has në rojtar melaqe që nuk lejojnë me u ngjit lart pa lejen e Allahut të Madhëruar. Prandaj dhe Xhibrili ka qenë në shoqëri të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe kur kanë tentu me u ngrit, çfarë tha meleku i autorizuar për ruajtje tha men kush është I thanë Xhibrili me Muhammedin, sallallahu alaihi wasallam, e atëherë është hap mundësia që të shkohet tutje, përtej. Prandaj ngjitja deri në 7 palë qiej është e pamundshme për njeriun. E paarritshme. Përveç edhe kur Allahu ka lejuar sikur është situata me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Por Allahu xhelle ue ala i prezanton këtë robëve të tij se Në atë që ju e shihni sa ka gjëra madhështore, të pazbuluara, jeni ende duke i eksploruar dhe duke, duke kuptuar këtë madhështi, këtë bukuri, këtë përsosmëri. Edhe pse kjo është vetëm një pjesë shumë e vogël nga ajo që realisht ekziston. që për neve janë me të vërtetë shumë të mdhaja e që vazhdimisht japin dritë e na ndriçojnë. Allahu thotë ve xheale fihinne. Në to nuk ka vendos sikurse dikush vendos një poç diku a fan. Apo diçka diçka e thjeshtë. Domethënë Allahu xhelle thotë ve xheale al kamera fihinne nuren. Në to ka bërë domethënë që ë hëna të bën dritë e diellin e ka bërë ndriçues. Don, nga se dielli ndriçon edhe pjesën e hanës. Edhe dielli ndriçon tokën. Po shikoni këtë fihinne, në to Allah u ka bërë. Po si me qenë diçka e thjeshtë, ndërsa për neve është e paarritshme dhe shumë, shumë madhështora. Për. Pastaj Allahu xhelle ue ala tha, e, Wallahu anbatakum min al-ardi nabata. Allahu jalla wa ala juve ju nxori nga toka sikurse dalin bimët. Domethën ju ka nxjerr Allahu jalla wa nga toka. Kto dijetarë kanë thënë është për qëllim Ademi alayhis salam, ngase ai ka dalë nga toka, Por është edhe për qëllim koha e ringjalljes. Sikurse ka në hadith të pejgamberit sallallahu se do të bie një shi i trashë. Ka treguar edhe formën e shiut e pastaj njerëzit, domthonë nga ky shi që bie e që ujit tokën dalin nga tokat ku janë varrosur dhe ringjallen. Kjo është dalje sikurse del bima dhe njerëzit dalin të ringjallur nga varrezat sikurse dalin bimët. Dhe Allah xhelle ue ala, sikurse ju ka krijuar herën e parë, është ai që, është ai që ju ringjall. Pastaj Allahu tha thumme juidukum fiha ue juhrixhukum ihraxha. Dhe nga toka ju ka nxjerrë, ju kthen prapë në tokë, dhe nga toka ju nxjerr. Shiko këtë proces, dalje nga toka, kthim në tokë, dhe pastaj prapë dalje nga, nga toka. Një proces i vazhdueshëm i pandalshëm që ndodh me lejen e Allahut xhelle ue ala, por për njeriun, për njeriun është proces i pandalshëm. Nuk ka mundësi me qenë ndryshe. Njeriu patjetër do t'i kthehet tokës. Dikush thot e ai që për shembull vdes në det. Po ai i kthehet tokës. Se realisht deti ku është? Në fund deti çfarë ka? Edhe është pjesë e tokës. I kthehet direkt apo indirekt i kthehet tokës. Por sidoqoftë i kthehet prap tokës, ngase vdes njeriu. Dhe vdekja është rikthim te toka. Prandaj të nderuar kjo tokë që ne po jetojmë këtu, realisht është në shërbim të përkohshëm që ne ta luajmë një rol në jetën e kësaj bote. Kemi dal, kemi dal nga kjo tokë, domethënë pa u pytur. Kthehemi në te pa u pytur dhe dalim nga toka pa u pytur. Por për qëndrimin në tokë kena me u pyt. Prandaj, pjesa mes daljes dhe kthimit në tokë Është pjesa që ne mund ta rregullojmë, mund ta përmirësojmë, pasi nuk jemi pyetur kur kemi dalë, nuk pyetemi kur kthehemi, nuk pyetemi kur rikthehemi prapë e dalim, por për kohëqëndrimin tonë mbi sipërfaqen e saj do të pyetemi. Pra ndaj shikon Nuhu alejhi selam ua kujton gjitha këto procese, gjitha këto të rëndësishme që ata do të kalojnë dhe po kalojnë për to. Për t'jua lëkundur natyrshmërinë, për t'jua ngacmuar ndërgjegjen, që së paku nga ky kënd t'i kthehen Allahut tebareke ue teala. Pastaj Allahu thotë, Wallahu xheale lekumul erda bisata. Allahu xhel-le ue ala jua bëri juve tokën bisata është e shtrirë, e sheshtë, tokë e sheshtë. Disa këtë e kanë marrë argument se toka është e rrafshët dhe nuk është e rrumbullakët. Nuk është kjo argument për këtë çështje, ngase Allahu xhel-le këtu nuk flet për tokën si formë, por flet Allahu xhel-le për tokën si shfrytëzim. A e kupton dallimin? Toka në esencë e ka një formë, si tokë, mirëpo si shfrytëzim nga ana jonë, çfarë formë e ka toka? Si shfrytëzim, të rrafshët, për neve është e sheshtë, ti s'e sheh krejt rrafsh, po për ty është qështu, pra edhe Allahu xhel-le këtu nuk po tregon si e ka formësu tokën, po si e ka përshtatë për ty ngase këtu po flitet për begatitë, Për begatitë, prandaj për shembull, me thënë Allahu azze ue xhel e kam bo tokën në formën çfarë për shembull rrumbullakët apo formë elipse, nuk është begati për njerin, ngase këtë nuk kupton, por një vështirësi mund gjitë në problem, e pse njeri nuk e përjeton, nuk e sheh këtë formë reale të tokës, a përën. E këtu Allahu përmend begati, nuk përmend formë. Për këtë arsye edhe Allahu thotë jua kena bo juve kështu, jua kena bo juve të shtrime. E ka formën kështu, por ju nuk e ndini këtë formë, ju e përjetoni dhe e shfrytëzoni si me qenë e sheshtë. Ngase është begati që Allahu xhel-le jua ka, jua ka dhënë juve. Pastaj dhe li teslukū minha subulen fixhaxha, që e qartë. Masandaj pastaj Allahu e sqaron, që nëpër të të ecni në rrugë të gjera, në përshkak me ecë që drejtë dhe mja bëtë qashtë. Ngase me e bo Allahu xhel-le ue ala ndryshe, qysh keni me ecë? Nuk mund me bu rrugë, nuk mund të hapni rrugë ndryshe. Andaj, fakti që ne e shohim tokën të sheshtë, të shtrirë, është begati që Allahu e ka mundësuar ngase kështu hapim rrugë dhe kështu qarkullojmë nëpër, nëpër tokë. Për. Pasi ata pra refuzuan, Dhe këtu tash jemi në përfundim të raportit. Nuhi a.s. deri më tani të nderuar vëllezër tregon përpjekjen, çka ju tha, si ju tha, sa herë ju tha, çfarë thanë, tash është përmbyllje e raportit. Si e përmbyll këtë raport, Nuhi alejhi selam? E përmbyll me një konkluz, me një konstatim. Unë ju thashë kështu, unë i thirra kështu, unë e këtë, ua thashë atyne, mirëpo, konstatimi im për këtë popull është si vijon. Konstatimi edhe për gjendjen e tyne, Edhe konstatimi për arsyen e gjendës së tyne. Shikoni sa bukur e ka njoft Nuhi popullin e vet. E ka njoft bajagi mirë. E ka njoft gjendjen dhe e ka njoft arsyen apo arsyet e kësaj gjendje. Pse janë ata kështu? Andaj tha Nuhi alejhi selam Nuk më janë përgjigj. Konstatoj si i dërguar i joti në këtë raport që ty po ta dorëzoj se këta asauni, këta më kundërshtuan këta ma kthyen fjalën asauni të nderuar vëllezër para se të dalim tutje Nuhi alejhi selam për me arritë te ky konstatim Kemi cekur edhe ma herët dhe përmendëm në fillim se ka ndjekur rrugë të ndryshme. Se ato ndoshta çështjet kryesore që mund t'i nxjerrim kur tash ne para se me ardhë te konstatimi ne e bëjmë një analizë të përpjekjes së Nuhit alejhi selam Shohim se Nuhi alejhi selam në këtë përpjekje të tij ka ndërmarrë veprimet vijuese. E para, e para, është se ju ka treguar kush e ka dërguar. Më ka dërguar Allahu, për shembull ngase ti, nëse shkon me kërku prej dikujt diçka, nëse është aty Thush filani më ka çu, po tregoj vla, qe menjëherë. Andaj ka thonë, unë s'e kam prej veti, Allahu më ka dërguar. Domethënë, e, burimi nga i cili flet ti, dhe autorizimi që e ke, të bënë të respektushëm, apo jo të respektushëm. Njerëzit nuk mund me respektu të nderuar vëllezër fjalën që e thua në emër të dikujt, nëse ata vetë atë emër nuk e respektojnë. Andaj u foli për Allahun xhelle ue ala. Hapi temat e duhura. Kjo është me rëndësi. Çfarë tema ka hap Nuhi me popullin e tij? Çfarë tema ka hap? Shikoni temat e Nuhit alejhi selam. Temat e mëkateve. Temat e falënderimit ndaj Allahut, temat e begative, temat e ahiretit që kthesh tek Allahu xhelle ue ala. Prandaj në procesin e përmirësimit, e formimit, e ndryshimit, është shumë e rëndësishme çfarë tema hap. Nganjëherë disa njerëz për shembull, e, ankohen se dikush nuk po përgjigjet, Se dikush për shembull nuk po ndryshon etj etj. Duke duke e kontestuar, duke e kontestuar gatishmërinë e palës tjetër për t'u përgjigj. Jo, para kësaj, edhe kjo është pjesë, po para kësaj rishikoji temat që i ke hap. A janë temat që ndryshojnë zemrën? A janë temat që bëjnë ndryshimin? A janë tema të tilla? Për shembull të nderuar vëllezër. Nëse nëse tërë koha që e kalojmë për t'u përmirësu mes vete, apo për ta përmirësu dikënd, tërë koha që e kalojmë është diskutim për tema të cilat, të cilat edhe në qoftë se, edhe në qoftë se, nuk pranohet nga pala tjetër, nuk e pengon procesin e ndryshimit, nuk e pengon pse s'u ndryshua edhe. Disa formalitete të caktuara, për shembull, disa çështje periferike, sekondare, disa gjëra për shembull që nuk na përkasin, nëse këto janë tema diskutimit, atëherë fajtori është tema, jo pala. Pra Nuhi alejhi selam ka përdor dhe ka inkuadruar tema që realisht nëse njeriu me këto tema nuk përmirësohet, nuk ka temë që e përmirëson. Nëse nuk e përmirëson njeriun njohja e Allahut, nëse nuk e përmirëson njeriun rikujtimi për begatitë që Allahu i jep, madhërimi i Allahut xhelle ue ala, çka e përmirëson? Çka e përmirëson? Prandaj, shikoni Ibn Kajimi Rahimehullah çka thotë. Ibn Kajimi Rahimehullah ka thonë, Kërkoje zemrën, kërkoje zemrën në këto tri vene. Këqyre, a është zemra te këto? Kërkoje te leximi i Kuranit, raportin me Kuranin. Kërkoje te dhikri, përmendja e Allahut dhe kërkoje te namazi i natës. Nëse nuk e gjen këto tri, thot Ibn Kajimi rahimehullah, Zoti të lashtë shnosh, se s'pas ke zemër. Ka dek. Ngase s'e gjen zemrën te Kurani, ku rrin zemra nëse s'rrin te Kurani, ku rrin? Ha? Nëse zemra nuk rrin te dhikri, kur rrinë zemën? Rrin te përmendja e dunjasë, e zemra s'është e gjallë. Ngase zemrën e man të gjallë Kurani, përmendja e Allahut, sexhdja, kjo e man gjallë. A nëse, nëse nuk o kështu, ku është? Ku është? E të nderun vllezër. Një njeri për shembull, që e ki të familjes të afërt, s'e ke pa një kohë të caktume, dy ditë s'po vjen shpi, ku o more ky njeri, ça bën ti? E lyp në vendet ku ai rrin, a o kështu, e lyp qaty, Këtu rrin, këtu rrin, nuk ka mujtë, ku ka... Nëse, nëse në asnjë vend ku ai zakonisht rrin s'e gjen, çka bën ti? E shpall të humbur. Apo? E shpall të humbur. Po thotë dikush, po prit hala se s'e ke lyp në Kinë. Po i mush me lyp, po ai kurrë në Kinë s'u kon, as s'ka mena që shkon atje, apo? Po prit se s'e ke lyp, për shembull s'e ke lyp, për shembull një vend tash mos përmendni gjeografikisht a dikun. Po i mundë me lyp atje po, kushtimisht. A i bjen kjo për shembull se s'e ke lyp dikun n'Azi atje. E po s'e pas ke lyp a i bjen? Jo, s'i bjen se ai s'ka mujt me shku atje apo. E lyp n'venet ku ai shkon zakonisht, në çato vene s'është, i humbur është. Andej zemra, në qëto vene lype, qëtu duhet me nejt zemra, apo. Në qëto tema rrin zemra e gjallë, zemra që kërkon përmirësim, në qëto tema rrin, nuk e gjen këto tema, nuk flasin për këto tema, atëherë mos themi, pse s'po përmirësohemi, pse ne ma mirë, ngase s'je tu nejt, ku ndodh procesi, s'po rrin qaty, Qysh munet për shembull të nderun vllezër, e, qysh ka mundësi një njeri, një njeri, me mësu fenë, ama nuk rrin qaty ku mësohet feja, as në xhami, as në libër, as në venet ku mësohet s'rrin, apo. Tani thotë, vallahi qe tri vjet po falna, hala dy sene s'pi di, apo. Po. të është po s'i din dhe se s'po vjen ku, ku mësohet, përse ta, Ai rrin i shmangur nga venet, nga takimet, nga bisedat tona, edhe i bjen n'mend diçka atje, tu bisedu me dikon, tu lexu dikon, të që? Hoxhallarët tonë që me pa lexu që të, po tu lexu e me lavdhe, në që e më të bona? Ndaj nuk duhet njeri, do me thonë, m'u çu pi gjumit të sabahit dikur, mas 10 vjete, me thonë, mirë ish kon për kto tema, i kemi kalu, vlla jem, këto moti, ti ke konë tu flejtë, Prandaj për me gjyku se a po diskutohen temat e duhura apo jo, duhesh me konë. Nëse je flasim pastaj, po nuk je qysh me ditë apo të në çka po flasim na. Nuhu alejhi selam, që ka të nërozër, kjo është shumë, shumë pikë e rëndësishme, dhe. Me gjithë këtë kujdes t'Nuhit alejhi selam, me gjithë këto tema, që me qeto tema njeri ndrron, s'ka çare, me qeto tema. Edhe u ka spjegu Nuhi alejhi selam. Ditën e gjykimit kur dalin me Nuhin alejhi selam populli vetë. Allahu thotë, shikoni, 950 ju ka thonë, kjo është Allahu. Kështu duhet të silleni me Allahun, 950 vjet, ju ka folë për kto tema. Allahu ju thot, e xhaekum min nedhir, a ju ka ardh dikush me ju fol, kurkush vëlla, prit, prit, tu nejt, nejt, nejt, kush as çilë gojën s'e ka për kto tema. A po kuptoni? Unë nuk çuditna edhe për kta njerëz që flasin kështu ngase, nëse ka që Nuhit i thojnë 950 ju ka fol, kur na ke fol për kto tema, për neve që ka 9 vjet, ka 10 vjet, s'o problem, ama, ama s'o rregull, Andaj, Nuhu alejhi selam thotë ja Rab, ti e din që i kom kallzu për kto tema, ti e din, hadithin, hadithi n'Buhari, thot, men jeshhedu leke ja Nuh, a ki dëshmitar, ja Nuh, që ju ke kallzu për kto tema, a ki, a ki diç t'inçizum, Youtube s'ka pas, çka ki me kallzu ti që këta i kanë ngu kto tema, kon e ki dëshmitar, thot, dëshmon për mu umeti Muhammedit a.s. Na dëshmojmë, se qe na po lexojmë suren Nuh, që ai këto tema u ka shpjegu atë. A kuptuat sa me zor është? Kan me tentu edhe para, para Allahut me gënjy se, jo, na me pas ngu për ty o Zot e mos me besu, po çfarë more, po na ishim ndrru ti. Subhanallah. Qeto tema me u shpjegu popullit ton, po këta zgjohen. Po ti u shpjego more vëllai, që sa vëllai. Po udhëzimi s'është n'dorë tonë. Andaj nuk duhet njeri me u çu prej gjumit shumë a kupton se kështë kur ngjitet dikun a kupton thot mirë ish kon. Sahi, ka zbrastina, ka tema shumë. Ama për cilën njëra, kështë ku kena metë, një ki do, do faqe që kena kalu para, para kësaj, tani flasim për matutje. Andaj, janë spjegu me qindra ligjërata për biografitë për e për sire, në forma të ndryshme. Vjen dikush edhe thot, mirë kjo ma ish kon mirë për sire, a kupton. Këtë veç, veç një emën me pas shkruajt në internet e gjon, me qindra derse, a kupton. Prandaj, duhet me kujtë për tema, po, por duhet me konë te temat, që na e mëson Nuhi alejhi selam. Dhe gjithashtu e që e marrim, të nderuar vëllezër, para konstatimit është se, Nuhi alejhi selam ju ka thonë, istagfiru rabbekum, Pranojeni që s'e keni mirë e burra. Pranojeni. Prandaj, nuk ka përmirësim pa pranim. Nëse reziston e arsyetohesh, nuk mund përmirësohesh. Kjo çështje s'bon kështu. Po veç une, ama në mirë, ai qashtu tu konë, po une, une, çka ti? Nëse s'pranon se ki gabim, nëse s'pranon se je i mangët, s'pranon se ki mëkate, kurrë s'përmirësohesh. Kurrë. Absolutisht. Shikoni të nderuar vëllezër, për sa ma pak se kaq që na reagojmë, për sa ma pak se kaq, ka reagu Fatime dhe Aliu, radijallahu anhuma, e si ka reagu pejgamberi s.a.s. Ka shku pejgamberi s.a.s. te bija e tij me vizitu, a kupton. Edhe i është anku se s'po mundet me i kry punët e shpisë. Domethënë po lodhet, angazhime, obligime. Aliu radijallahu anhu s'po ka mundësi me ia gjet një që e paguan me i shërby, me i ndihmu n'punët e shpisë. Apo? Domethënë s'është problem me i ndihmu gruas me dikon prej jashtë, se Fatime ka kërku, a kupton. Ama Aliu s'muj, a kupton. Nuk ka mundësi, a kupton. Çka i tha pejgamberi s.a.s.? I ka këshillu për disa ibadete, edhe ju ka thonë, kur vini me flejt, thuni 33 herë, subhanallah, 33 elhamdulilah, edhe 34 herë, Allahu akbar. Thuni qëto dhe, i ndihmon Allahu në punët e shpisë. Ata kanë thonë, ja resulallah, në atë kuptim, po flas, po flas me, me, me, domethonë, me, me, me shpjegim kuptimor, jo citim. Na po i thojna këto, po, përditë po lodhem, çfarë thot pejgamberi s.a.s.? Ve kanel insanu ekthera shejin xhedela. A duhet gjithçka që të themi ne me e kthy n'polemika? Qëta çka kaq? Unë po i them thuaj subhanallah alhamdulillah ti po të shplodhesh, a çfarë thom diçka do ti menjëherë do ti me polemizu tani më marra? Për çka kaq? E çka kish me thonë për to kur ne themi kështu të po po mirë po une kom dasht po une kom menu po ama unë çka ki menu? A ke gabim? A erdh këshilla dur, ku Allah shumë lehtë. Ec tutje. S'ka përmirësim me debat. S'ka përmirësim. S'ka s'ka s'ka përmirësim duke kërkuar, duke kërkuar arsyetime të vazhdueshme. Nuk jem tu të pushkatu, as tu gjyku. Jemi duke të kshillu. Unë e kuptoj njeri në gjyq kur do me i pre, për shembull, bajagi do vjet, ai mundohet çka asht çka s'asht. Apo me thonë se do më ftuhet në ti. As jem tu qit gjyq na, vlla i nderum, çka, n'rregull. Valla s'është problem, hecim tutje. Pse duhet m'u sjell në kshill, si me konë gjykim. Tanjt me marr kah i avokat e kah i, m'u shty qyre ka po s'jena në ujeve. Nëse ka argument fetar që po të thom, merre, të mësoj me dëgju më tepër, se sa me diskutu me debatu. Po edhe me debatu duhet, kur kan për sërime të caktuara, por jo me konë kjo esenca. Kjo ka qenë fryma e Nuhit, për përmirësim popullit tem. Megjithatë, s'kanë dasht, as s'i kanë pranu temat, as s'e kanë pranu kshillën, arrogant në refuzim, kokën përpjetë ata e kanë mirë, tha Nuhi alejhi selam, innehum asauni, ata më kundërshtun mu, u munda me i kshillu i kom kshillu, tema e, e dura me ata i kom, i kom hapë, innehum asauni, mirë, Këtu kemi, Allahu thot, asauni, më kundërshtuan. Në regullë, kur e kanë kundërshtu Nuhin a.s. Ku janë shku? Ku janë shku? Për shembull, kur ti vjen dikush ta bon një ofertë, për një mall t'caktum, për punë t'caktume, ta ban një ofertë, ta ban mirë, mirë, s'po du vallah, s'po du me ble. Po a di që të vyn kjo? Po a një dhe s'po du për ti me ble? Shkon e blen dikun tjetër? A je te keq? S'je te keq atë? Munesh me ble një mall ndoshta ma të lirë, në të rritë ma të dobët, po dikun e ke bo një zgjidhje, je shku dikun. Këta kur kanë refuzu Nuhin alejhi selam, munesh për shembull një shkollë t'caktume, e ki afër, s'du me shku në këtë shkollë, Uettebe'u, men lem jezidhu maluhu ue veleduhu illa khasara. O zotim, ata më kundërshtuan mua, dhe u dhanë pas atyre njerëzve që pasuria e tyne, edhe fmijt e tyre domethënë, për ka atyne, nuk ju sollën përveç se humbje. E kanë lënë Nuhin alejhi selam për çka? Kjo s'ka ndojë të nujë, zëmë. Kur kanë ardhë magjistarët e faraonit, apo, Musa alejhi selam, as ka ni pushtet as kurgjo, e ka pasë ni mrekulli që me tregu se Allahu më ka dërgu. Kanë ardhë, kanë ardhë, shumë magjistarë kanë ardhë, shumë kanë ardhë, pi tana anëve. S'ka lanë magjistar që ka ditë faraoni se ekziston që s'e ka thirrë, hajde. Bile në disa tefsire ka ardhë, tefsire të respektushme se kanë qenë me mijëra, me mijëra magjistarë, grumbull i madh, qata kur i ka pa Musa e sovë, pak n'fillim Allahu ka thënë mos u tut, la tehaf. Më si gale se ti je në dorë tonë, tash ti je nën kadretin tonë. Cila ka qenë, cila ka qenë, të nderuar vllezër, Ose të themi cili ka qenë kushti, kërkesa e sihirbazve, apo. Cila ka qenë? Për shembull, a ka qenë qëra. Nëse, nëse e ka ma mirë, të ngojmë për shembull. Nëse, nëse, jo, jo, kurgjë s'ka pasë, për shembull, nëse. S'ka pasë ktu punë me shkencë, A din që nëse, nëse për shembull, vërtetohet shkencëtarisht, na e bajmë, jo, s'ka këtu vërtetim, apo. Jo. shkopinjt e padgjum nuk zgjat gjatë magjia e tyne, apo. Demaskohen. Ama shkopi që Allah e ka dërgu, që dëshmon se ajo është hak një edhum, gjithë në lëvizje, thonë, sa e të gjysh? Apo, se ai s'është me bateria? Apo, këto, këto të tjerë me bateria, si të nalë bateria, s'e mush, si s'e mush është i vdekt? Apo, se me bateria, apo. Për ta luftu të vërtetën, është histori e popullit të Nuhit alayhi salam. Por s'u kon Nuhi pjesë e saj apo. E as s'e ka pas pjesë të ofertës vet apo. Qe për çka kanë shku? Pastaj të nderuar çka është e rëndësishme këtu me thonë se Shiko çfarë huqja, apo. Shiko çfarë huqja e madhe. Apo, qysh ka ndodhë me ndëgju nihere, për shembull, e ka ndrru fenë se ma ndalon këtë punë, e këtu po shkoj se ma lejon, apo. Feja punë pazari, apo. Jo punë bindje, jo punë logike, jo punë natyrshmërie, jo. Punë qejfi. Kush e lyp fenë, sipas dëshirëve të tij, i themi Islami s'është për ty, apo. Nuk është për ty. Se Islami kushtin e parë ka, kushti i parë i Islamit është me ta thy kujtën, apo. Mas pari, me thon Rabbi Allah, apo. Tani vazhdim tutje me kujtën, apo. Qartë a. S'ka pazar me nefs. Se është shumë i ulët. Allahu s'e pranon në pazar nefsin, a kupton. Është i ulët. S'munet me hinë në pazar me këtë punë. Ama zemra hin në pazar. Po, se zemra është e naltë. Ka gradualitet, pak e jap këto, pak ato. Po, s'un e merr përnjëherë krejt, po, kështu po zemra. Ama ku përzihet nefsi e unë çka kam, s'ka për ty. Në kuptim të asaj që të merr hisen që i takon zemrës. Andaj, ata kanë kërkuar liri. A po, e morën? Jo, në zhjërë. Për me na, duke se mi ka thikë për një Zot me besu, ata në vend Allahut xhelle ve ala kanë adhuru pesë tjera, a kupton. Tash, pesë janë përmend me emna, e sa të tjerë e të tjerë kanë adhuru, a kupton. Pastaj kanë adhuru atë që kanë skulpturu me duart e tyne, duke lën anash atë që i ka krijuar. Me çfarëdo lloj krahasimi që e bën e sheh që fort e kanë huq. Ana kurdo që kërkon diçka, jashta islamit, dhe ajo është arsye pse nuk e don islamin, i thimi se në islam e ke pas shumë ma mirë, a kupton. Por s'ke ditë me pritu, s'ke ditë me e kuptu. Gjithçka. Çka të dush, çka të dush. Po jo me rrugën. Për shembull, dikush shkon rrugëve të këqija, rrugëve, apo, apo shë, rrugëve të këqija shkon. Pse shkon? Allah, njeri m'u knaq. Njeri me kalu jetën, more, qit jetë e kemë. Apo, ato kështu, ju e dini ma mirë se ngani, ngani ma shpesh në shashë, takoheni. U kënaq njeri, në rregull. Edhe në atë kënaqu, veç me, me një rrugë tjetër, a kupton. Ibn Kajimi, rahimehullah, thotë, ku krahasohet kënaqësia e atij që e prish gjumin për Allahun natën, apo e len kënaqësinë e shtratit të ngrohtë, për t'i qëndru në kom Zotit tij, a kupton, kënaqësia e atij dhe e të tjerëve që në atë kohë i lodhin këmbët rrugë shejtanit, hel jestevijani methela, E këta kanë kërku, ja kanë huqë, ja kanë huqë rrugës, ja kanë huqë mënyrës, e tjera, e tjera. Pastaj, ti sheh se, vazhdon ajeti, ashtë duke fol për çka tjetër. Allah xhelle ve ala po tregon se Nuhi ka konstatu kështu. The se s'kan besu, kanë ndjek rrugën e gabuar, janë josh pas ofertave materiale. Pse? Wa la tazidi adh-dhalimina illa dalala. Do të thotë që ky konstat që kjo përshkrim i Nuhit alayhis salam, wallahi është përshkrim i pandryshueshëm deri në kiamet. Na po shohim te rrëfimi Nuhit alayhis salam, viktima. Gjithë kët ofertë interesante, të logjikshme, të arsyeshme, të natyrshme, të Nuhit po e refuzojnë për joshje materiale. Nuk ka bash ashtu thjesht. Apo nuk ka dikush që ka qenë mos e nga këto të parët, që nuk funksionon bash ashtu thjesht, jo a kupton. Nuk ka bash ashtu kallaj a kupton. Se njerëzit tek e fundit nuk pranojnë do do bash ashtu kallaj a kupton. duke manipulu, e duke mashtru, e duke bo kurtha, i kanë kapë në rrjetat e tyre. E kur i kanë kapë në rrjetat e tyre, kanë qenë problem me dalë pastaj a kupton. S'është pra bash ashtu i thjeshtë, a kupton. Është i komplikumë. Dhe këtu ti kupton lodhjen që e kanë bo, a kupton. Nuhi alejhi selam është lodhë, thirr aty, thirr aty, po dhe këta që i kanë kundërshtu Nuhin, edhe ata janë lodhë. E për shembull, çfarë kurtha kanë bo? E para domethënë që duhet me kuptu është se kurthat, kurthat, kryesisht, kryesisht, kanë nuanca emocionale. Njerin emocionalisht, domethënë e, e lidh dhe lehtë e tërhjek mas vete Qalu la tadharunna alihatakum mos gaboni zotat e juaj e ka përmend fjalën zot a po sheh termet me terme kanë lujt mos e mos i braktisni zotat e juaj madje ka fillu edhe me emna mos gaboni me braktis me emna don këta që janë përmend në në ajet Wuddan wa Suwa'an wa Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra. Kush janë këta njerëz? Këta janë njerëz të mirë. Këta janë njerëz që kanë gëzu reputacion dhe autoritet në popull. Çka kanë qenë këta? Këta kanë qenë njerëz të devotshëm. Këta kanë qenë në fe të Nuhit. A po kuptoni? kanë qenë në fe të Nuhit, para Nuhit a.s. Kur kanë vdek, siç ka thënë Ibn Abbasi, radiallahu teala anhu, kur kanë vdek, një i meçëm që, e ka shpik një metod me rujtë fenë. S'mundesh me rujtë fenë me metoda të shpikura, feka i ka, ka veç Allahu. Feja ruhet me udhëzim, me shpallin, nuk ruhet me metoda e, e risi, ndryshme. Edhe na jem konë qashtu, atë e kam unë për të mirë, gjënat e para, e kam bo për hajr, me i kujtu të parët, sa të devotshëm jon konë, sa musliman kanë qenë, sa besimtar kanë qenë. Tani ka ardh njoni, ato këtë shejtani a kërë i lujnë, këtë shejtani, ju ka hi kah dera e devotshmërisë, e kah dera e rujtjes fesë, e kah dera e xhelozisë për fe, qështu të hin shpesh herë te njerëzve, prej dyrve që s'e kuptojnë hiç ata, Unë jam se me rujtë fenë. Çka shejtoni, s'ka ardh me thonë, harroni këta njerëz, a e ndekë, ja, jo, mos i harroni, se me bo me i harru, si të vjen dikush me jau kujtu, ju kthehen qysh jon kon ata, unë duhet, duhet me jau prish fare, se kur t'jau kujton dikush ata, ju s'nërishtë një më kurrë, pëtën. A po e kupton dallimin, Andaj, Jau ka bo njëherë nëpër mexhlise, me emna, jau kanë formësu në forma të caktuara, e kur ka nejë, kur je u ka vika këtu e në mëse ke dërse, kur je gu, thi thej, ka keni frikë zotin, a, qysh u falke, su a, apo, e ata tu u inspiru tu, Po kanë ardhë gjenerata tjera që s'din qau jo u ka jo gusta ata s'din çka kanë. Do të tretit vinë, s'din ata kush janë herojtë të kaluar, çka din ai kush u kon përpara çka ka luftuar, çka ka bërë. S'din për këtë punë ata. Apo E tani ka thonë, na mos me harru, i shkon mirë që, që këtu në soba tash, tash, mos e meni bashkë është të shqipa, po, po, po, po, mënej, pa këtu të me ndrejsh me të nevën, apo, ka thonë, ata tash në soba, ata nëpër oda, ata është rinia s'po vjen më nëpër oda, Duhet ku po shkon rinia, do vene tjera po dalim. E qatje po jau çojmë pra. Jau kanë bo te varrezat. Te varrezat jau kanë bo. Që sa herë të kalojnë des dikush me jau kujtu. Keni frikë Zotin që këta burra të mirë jon kon. Derisa ka ardh situata, është këput lidhja mes gjeneratave. S'kanë pas kontakt. Këta që jon konë tu shku, s'u kanë kallëzu këtyne, pse qeto i kena bo qështu? U këput kontakti, u ardh një mas tyne, haber s'ka pasë, çka jon këta farë, që kush i ka qitë? Shejtoni ka thonë, përmes njonit atë, dikon e ka pas ai gjithmonë atë. Ka po baba më qeti ka adhuru, e dhon qaty. Emocionalisht, a po e kupton emocionin baba. Gjyshi u kon këtu. Të parët tonë këtu kanë shkel. A kupton ksi retorikën? Gjithë qështu jena konë, tash t'ardh me na nërru dikush. E edhe, t'dhezet, t'dhez, apo. Si të dhezet flaka i del tani mo. S'ka kush e nal, apo. E na tentojnë ju kanë jap me i prish. Me gjithçka me i prish, apo. Në forma të ndryshme. E po? Me buxhete të garantuara të mëdhaja për prishje të rinisë, me aktivitete të llojllojshme, për me tregu se ku është e ardhmja, ku është e mira, ku është e ku është e kështu me radhë. Apo? Prishjau planet, aptal. Ban, Allah, që ta huqin, le t'jepin shumë, e mos t'ja qëllojnë kurrë. Mos t'ja qëllojnë kurrë, në shënjestër. Mos na e prekin kurrë familjen, kurrë rininë, kurrë popullin, kurrë mos t'ja qëllojnë. Edhe pse shumë gjujnë, kurrë mos t'ja qëllojnë. Përkthim i lirë, i fjalës të Nuhit a.s. Pranun me u manipulu, pranun me konë të mashtrun. E dikush mund me thonë, po mirë me s'u dash Nuhi me bo dua kundër tyne, u dash tash, ata kanë, n'qoftë, po s'u dash tash, apo, se kështu e ka dikush apo, dhe, po mirë, po nuk u dash tash, Nuhi alejhi selam përmëzë, 950, gjithçka ka një afat, apo. Nuk duhet me e keqpërdor durimin e kërkujt, apo. Durimi i dikujt është për me bo mirë. Kur qaj durim s'funksionon mo, s'ka, s'ka, duhet me kalu në opsione tjera, po normal. Gjithçka ka kufi, apo. Gjithçka ka kufi. Andaj kjo pat kufi. Prap, vëllezër, edhe pse, mjaft, boll mo me shpifje. Mjaft me akuza mo. Mjaft me gënjeshtra, mjaft me manipulime. Megjithatë, Allahu xhel-le ve ala nuk la hapësirë që të kuptohet se Nuhi tha po mshili, o Zot edhe ashtu Allahu i mshili, jo, aspak, jo, aspak. Mos e thoni kurrë, se Nuhi alejhi selam nëse u lut, është lut për një kategori shumë të vogël, jo për popull, s'ka qenë duaja e Nuhit kundër popullit vetë, po kundër elitarëve keqbërës, manipulues që mashtruan popullin. Ndërsa e populli pse u dënua? Mimma khati'atihim ughriqu. Për shkak gjynaheve tyne u, u, u, u, u zhytën në ujë. Jo për shkak Nuhit e duave të Nuhit. Jo e për atë punë. Mimma khati'atihim. Gjithmonë që kjo është për shkak gjunave, për shkak të bëmave të veta, për çfarë ata e kanë pagu? Ughriqu. Allahu xhallahu thot e kuptuan se ata që ju kanë premtuar se na i mbrojmë, na jena me juve, na jena këtu e panë që s'kishin konë me ta. Jo ata, ishin shku ata. Ju kanë thonë që na jemi këtu, po po s'qëllun ata këtu. S'mujtën me i mbrojt. As në tufan, me ujë, e mos flasim për insan që të mohon ty a kupton, mos le. Ngase e ka ditë Nuhi a.s. se derisa ka njerëz të tillë që e luftojnë të vërtetën, e luftojnë shpalljen, e luftojnë besimin, pagujnë për këtë, përdorin mjete të ndryshme, gjithë ka me pas viktima, a kupton. gjithë ka me pas manipulum. A Nuhi a.s. e ka ditë, 950 për e madhe, ka mos le mi ftyrë tokës, a kupton. A i bjen kjo që Nuhi a.s. është lutë në përgjithësi? A lejohet për shembull m'u lutë për shkatërrim masiv të mohusve? O Allah, mos le mi ftyrë tokës njeri që s'beson ty. A ban me bo dua shumë t'përgjithshme? Në esencë nuk ban, a kupton. Nuk ban. Vetëm, mane n'men këtë rregull, nuk është veç mosbesimi i dikujt arsye për shkatërrimin e tij, ngase çështjen e besimit e mosbesimit e ka lën Allahu të lirë në dur të robëve. Dhe përgjegjësia për këtë është kur shkojnë tek Allahu tebareke ue teala. Ndërsa nëse nga Këto kategori ka të atillë që e luftojnë besimin, e përhapin shkatrrimin dhe të keqen, atëherë si masë për me parandalu këtë, mund të jetë edhe duaja për njerëz t'caktum dhe kategori t'caktume, por jo për popuj n'tërsi dhe për kategori n'tërsi, a kupton. Dhe Nuhi a.s. nuk u lut për çdo pabesimtar m'u shkatrru, jo, a kupton. Jo çdo pabesimtar del prej tij, pabesimtar, jo. Sa kanë pas, s'kanë besu në Zot, kanë dalë fëmija e tyne, kanë besu, apo? Apo? Por është lutë për një kategori t'posaçme, të atyre që, domethënë, a, a, a, a, nuk, nuk lojnë mënyrë pa e shfrytzu në luftimin e besimit t'pastër. Fali mëkatet Zot mua, prindëve të mi, atyre që u futën në shtëpinë time. Fali o Allah gjithë besimtarëve dhe gjithë besimtareve. Dhe tha, ndërsa besim, jobesimtarëve, shtaju vazhdimisht dëshpërimin. 950 vjet, gjithë ky angazhim, përpjekje e vazhdushme, natë e ditë, në forma t'shumta, në fund të raportit, thotë, o Allah, falmi gjynahet, a kupton. Subhanallah. Dikush dy fjalë i ban, një udhëzohet me ta tani në çdo raport duhet me përmend, i pata fol një të hamla hala falet af. 950 vjet edhe kokulur Rabbigfirli. Ç'kjo robi dorëm, o Zot falëm. Falëm, kom lonë mangësi, noshta jam ngut dikun. Për një kërkesë, që deri dikun është normale, emocioni i prindit për fëmijën, që e ka bo për djalë t'vet, o Zoti im, ke thonë me ma shpëtu familjen, ue inne bni min ehli, edhe djali jem është familja jem, s'ka qenë, s'ka qenë kundërshtim, ka qenë sqarim, Jaumul Qiyama kur njerëzit shkojnë te Nuhi alayhis salam sikurse ka hadithin e shefatit thonë me lut Allahun që me na gjyku. Unë kam lyp diçka te Allahu që e kam hup. Nefsi, nefsi, apo thotë. Apo këta janë ata që e mohojnë Allahun xhelle xhelaluhu. Jo njëri shpreson që Me i herë, si të përmenet grupi i shpëtum, na e kush, xhennetlit, ata dhetë t'parë i ka përgzu pejgamberi, haj që aty si e mama, do me të dikun jam, apo, o do zni, do me rëtuhet pëlqimin, apo, puno, angazhohu, puno, angazhohu, e lodhu, banu i sinqertë, e leja Allahut shpërblimin, se e din që Allahu s'ban padrejt, s'kini u e Allah, mi ka du që ke bo, e din Ai ma mirë se ti, Mrenshme që s'bohet rahat, insan mu avdo. Dhe e rabbigfir li, edhe prindt e mi, prindt e mi kanë dek, në nëntëqind e pesëdhjetë ka thirrë në vetë, kjo kështë para sa vjet, para sa shekuj i ka dek baba e nona, s'i ka harru, s'ka gajle kur kanë dek ato, s'ka gajle sa ka kalu kohë, prindi jet prind, nuk tjetërsohet raporti kurrë, as i gjallë as i dekun, s'e ka harru kurrë në sa njerëz sot e harrojnë, për s'gjalli e harrojnë, Një vjet me kon i shkputun, harron që ekziston dikun prindi i tina për. Familja e tij, për po dhe populli i tij nga për. Ve limen dekhale bejtije mu'minen, fale mëkatet o Allah dhe atyre që e futë në shtëpin time. Cila është shtëpia e Nuhit, alejhi selam? Dijetarët e tefsirit kanë thënë shtëpia e Nuhit ka qenë anija. Shtëpia e Nuhit ka qenë shpia e tij, tamam. Se qaty mjetë besimtarët të përë. Andaj duhet me pas një shpi dikun, ju jo në kuptim të kulmit, po duhet me pas dikun ku, ku njës rrinë besimtarët, flasin për temat e fesë të tyne, diskutojnë, xhamia, ose shpi, ose ku do qoftë, por Nuhi alejhi selam, nuk e edhe besimtarët edhe besimtaret që do vijnë pas tij, dhe dhe falja u gjithë besimtarëve dhe besimtareve. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush lutet për besimtarët dhe besimtaret, të gjallë apo të vdekur, për çdo besimtar dhe besimtare të gjallë apo të vdekur, ja jep Allahu xhelle ue ala ka i shpërblim. Për në? Pi Nuhit alejhi Sof do të mingji. Pi Nuhit, që pi që te ka pas besimtarë, të dekun, e te në kiamet sa ka me pas, krejt qeta hin në regjistrin tonë sevape, apëtëm. A po e shihni sa është të në dhe te Allahu e vlefshme me konë bashkë e me u dashtë. Veç një dua me bo për një të të një sa se në Allah në epë. Po me nimu diçka pak ma shumë se duaja, po me nejtë me dikon pak ma shumë se duaja, çka tje për Allah xhelle xhelaluhu Dëshprim. Në çfarë kuptimi dëshprim? Sa herë tentojnë me bo zullum ndaj besimtarve, dëshproj me krenarinë e besimtarve, dëshproj me stabilitetin e besimtarve, sa herë tentojnë me bo kurtha, dëshproj me dështimin e kurthave, sa herë tentojnë me manipulu, dëshproj me dështimin e manipulimeve, dëshproj. Nga sa dëshprim? Investim, investim, investim, te në fund, alhamdulillah, Allahu e shtoftë hajrin e bereqetin. Kjo është surja Nuh, dhe këto janë disa kuptime, mësime, që vijnë nga kjo sure madhështore, Allahu xhelle ve ala na bëftë nga besimtarët dhe besimtaret që futen në shtëpitë e pejgamberve, në shkollat e tyne, ata janë mësust e tyne dhe ata janë shembull e model i tyne. Na bëftë Allahu xhelle ve ala të mirë, të dobishëm për popullin, për vendin, për njerëzit mbarë. E na rujt Allahu nga keqbërësit, nga ata që thurin kurthe për të dëmtu e për të shkaktu dëmtim e shkatrim e çkado qoftë të keqe në mesin e besimtarëve dhe besimtareve. E lus Allahun e madhëruar në fund të sures Nuh, që kushdo punon e angazhohet për të na prish familjen, e rininë, e shkollat, e të ardhmen tonë, Allahu xhelle ve ala na rujt nga sherri i tij e sukses mos i dhashtë. E kushdo që punon e angazhohet për të mirën e familjes, e shoqnisë, e të vendit tonë, e popullit, e njerëzve mbarë, Allahu xhelle ve ala i dhashtë hajr e udhëzim. Që shë lutuni? E gabimet eventuale, na faltë Allahu gjynahet të gjithëve. Zoti ju shpërbleftë, me kaq për këtë takim,